Bastos? Oo. Bastos pala, ah. Ayan! Bastos na akong bastos! Hey! What are you doing? Ginawa mo ng basahan ng damit ko! Pinahid mo ang kadiring sauce na nasa kamay mo! Sabi mo kasi bastos ako eh! Eh di fine, nagpakabastos na ako! Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos. Kapag nagmamahal, iba't iba ang katangiang hinahanap. Gaya sa pagkain, may kanya-kanyang lasa at sarap. May mga babaeng ang hanap na lalaki ay may magandang tikas. Mayroon din namang gwapo at matangkad o kaya'y moreno ang kulay ng balat. Iba't iba rin ang level ng pagmamahal na handang ibigay. Ano't ano man ang hanap ng isang nagmamahal, siguradong kasiyahan ang hatid nito sa kanilang mga damdamin. Mga kapamilya, sa araw na ito ay inyong mapapakinggan ang unang bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito. Ang nagpadala ng liham ay isa nating tagapakinig mula sa Olongapo City. Siya ay ikukubli natin sa pangalang Alexa at ang kanyang kasaysayan ay pamamagatan nating video dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Isa akong college student. Gaya ng ibang kabataan, fan ako ng mga K-pop star. Siyempre, paborito ko ang panonood ng mga Korean novela at movies. Kahit minsan hindi ko maintindihan kapag walang subtitle ang pinapanood kong pelikula. Gaya ng ibang kabataan, nangangarap ako na magkaroon ng magandang buhay para sa aking pamilya. Kaya hindi priority sa akin ang love life. Sapat na sa akin ang kiligin sa mga Korean stars na hinahangaan ko. Subalit hindi maiiwasang magkaroon ng crush dahil K-pop fan ako iba ang dating sa akin ng chinito, lalo na yung guy na mukhang koreano. Hanggang makita ko ang isang guy sa pinapasukan kong eskwelahan na totoong iba ang dating dahil kamukha siya ng Korean star na si Gong Yoo. Kinikilig ako kapag nakikita siya. Pero pinipigilan ko yon at itinatago sa kaibigan ko Nahihiya kasi akong ipakita. Kahit deep inside, kilig na kilig ako. Kaya buti pa nga ang best friend kong si May. Nagagawa niya ang lahat. Ako, kung mag-react, ay para bang wala ng bukas. Thank you Gilang, hayaan mo lang malaglag. At kukunin ko ang garter para gawin kong tirador. ano ba, May? Huwag mo namang hilahin yung blouse ko. Baka masira yan eh. At mahubaran ako. Alexa, ang cute talaga niya. Sino? Ito yung heartthrob nitong school. Si Calvin Go. Ay, nako. Hayaan mo mag-go na lang siya. Wala akong pake. Asal ka talaga? Ikaw lang ang nagsasabi niyan. FYI, si Calvin ang pinakagwapo dito sa school natin. Hashtag cutify, hashtag yummy, hashtag guwapo. Kamukha siya ng favorite kong K-pop singer. So, mapakilis ako sa kanya. Hindi mo siya type? Hindi. Kasi mukha siyang pusa na lagi nagpapakute. Meow! <laughs> Alam mo, wala kang taste. Bakit? Dahil hindi ko type si Calvin? Oo, oh, ganun na nga. Wala lang akong time sa boys. Okay lang, kasi wala ring time ang boys sa gaya mong KJ. And hashtag BL. BL? babaeng losang at tsakanis lang ang peg. Sinisipat-sipat ka dyan, bro. Uh, yung girl na nakaupo sa may bench. Kilala mo ba siya? Ah, yung long hair? Oh. Yung may Long ang hair sa ilong? <laughs> Hindi ko kilala yun. Puro kakalokohan. Yung kausap ni Maymay. Ah, si Alexa yun. Scholar siya dito sa school. Bakit? Type mo? Hmm, cute siya. Pero, hindi ka papasa sa kanya eh. Hindi ka papansinin nun. <laughs> Jake, hindi mo pa yata kilala ang kausap mo. Lahat ng babae umaamo sa akin na parang tupa. Ipakita ko lang sa kanila ang mapungay kong mata. Tiyak kikiligin na sila sa akin. <laughs> Calvin, ang lakas ng bagyo. Signal number 5. Dinidare yata ako eh. Gusto mo ba ng proof? Bahala ka. Niremind na kita, iba si Alexa. Umalis ang kasama niya. Lalapitan ko siya. I'm Calvin. Pwede ba magpakilala? Sorry, busy ako. Nagbabasa akong lesson. Tinatanggihan mong makilala si Calvin ko? Dapat nga maging proud ka dahil ako pa ang lumapit sa'yo. Bakit naman ako magiging proud? Excuse me, I have to go. Tinalikuran ako? Sabi ko sa'yo eh, hindi siya gaya ng ibang girl na madaling ma-fall sa ganda ng mata mo. I'm sure. Tuling yang si Alexa. <laughs> Hindi ka lang type talaga noon. Hindi ko makakalimutan ng araw na ito, Jake. Dahil pinahiya niya ako. Nagulat ako at hindi makapaniwala nang lumapit sa akin si Calvin. Subalit sa halip tanggapin ang friendship na ino-offer niya, tinarayan ko siya. Ewan ko nga ba sa sarili ko kung bakit nagawa ko yun. Siguro, ayaw ko lang masabihan na easy to get ako. Lalo na't nasabi ko sa best friend kong si May na hindi ko type si Calvin. Hanggang minsan, isang di inaasahan ang nangyari. Thank si May. Inutusan pa akong bumili ng kikiam at fishball sa labas ng school. Hindi ako makatanggi sa kanya kasi nilibre niya ako ng snack kahapon. Bibilisan ko na lang ang paglalakad. Ten minutes na lang next subject na namin. Ay! Ah, ano bang ginagawa mo? Look! Ang malinis at maputi kong uniform! Tinumihan mo! Tinapunan mo ng sauce ng kadiring food na yan! Sorry, Calvin! I didn't mean it! Alam mo, Nakakapikon ka na eh. Yung first time na lumapit ako sa'yo, pinahiya mo ang offer kong pakikipagkaibigan. Ngayon, tinapunan mo naman ng mabahong sosang polo ko. Di ba sabi ko, sorry na? Hindi ko sinasadya. Ikaw pang may ganang magalit, ha? Hindi ko tinatanggap ang sorry mo, Alexa. Kilala mo pala ako. Of course. Dahil hindi ko basta nalilimutan ang kaya mong bastos. Ako, bastos? Oo. Bastos pala, ah. <laughs> Ayan! Ginawa mong basahan ng damit ko ah! Pinahid mo ang kadiring sauce na nasa kamay mo! Sabi mo kasi bastos ako eh. Eh di fine, nagpakabastos na ako. <laughs> What's funny? May nakakatawa ba? Eh kasi, ginawang basahan ni Alexa yung damit mo. Yan, napilitan kang bumili ng bagong uniform. Buwis na babaeng yun. Sabi ko nga sa'yo eh, iba si Alexa. Hindi sa tulad ng iba na madali mong mauuto. Oh, ano yan? Lalo kang naging sikat dito sa loob ng school campus dahil sa ginawa niya. Pwes, we're not done yet. Magkakaroon pa ng part 3 ang encounter namin. But this time, siya naman ang pagtatawanan. nangyari iyo, anak? Gabi na, hindi ka pa natutulog. Hindi pa po ako inaantok eh. Kayo po ang matulog na pa. Dahil pagod kayo sa pagtitinda ng gulay sa palengke. Kaya di ka inaantok. Paano nag-iisip ka? May gumugulo ba sa'yo? <sighs> Nag-aalala po kasi ako pa eh. May problema ka ba sa school? Bumaba ang grades mo at maaring mawala ka sa scholarship? Hindi po yon. Kasi bigla lang po akong Saan nga? May nakaaway po kasi ako eh. Ay, ikaw na bata ka. Kababae mong tao, nakikipag-away ka. Hindi ko naman po sinasadya yung nangyari. Tsaka mayabang kasi siya. At lalaki pa pala. Ay anak, baka ko anong gawin nun sa'yo. Pa, hindi niya ako kaya. Kahit lalaki pa siya, hindi ako paaapis sa kanya. Babaeng babae man akong kumilos, pero palaban ako. Hindi ako ang tipo na maaaring sindakin. Subalit ang totoo, pinalalakas ko lang ang loob ko. Kahit ang totoo, ramdam ang kaba at takot. Ako na-afraid? Saan? Nagtanong ka pa? Eh di sa mga ginagawa mo. Hindi ako natatakot sa lalaking yon. Mukhang ang lagi siyang inaantok eh. O mas tamang sabihin na OA sa pagpapakyut. Talagang cute lang siya. Kasi nga chinito. Kapag tumingin nga, para bang sinasabi niya, Oh, my, my. Lumapit ka. Mahalin mo ko. Ganern! Landi mo. Basta, cute talaga si Calvin. Ewan ko ba sa'yo, di mo nakikita ang cuteness overload na meron siya na tinitilaan ng mga babae dito sa school natin. <laughs> oh, nakakatawa. Nang sabihin kong tinitilian siya ng mga babae. <laughs> Naisip ko kasi, hindi kaya <laughs> insekto ang tingin sa kanya ng mga babaeng tumitili. Insekto? Oo! Ipis! Yeah! Disgusting! Bakit ipis? Di ba kapag nakakita ka ng ipis, lalo na pag lumipad palapit sa'yo, mapapadali ka to the highest level na makapatid <laughs> Ang sama mo. Kaya ang hashtag ko sa Calvin na yun, hashtag boy ipis yak! <laughs> Sabi mo bad trip ka sa school. <sighs> Yes, ma. Kasi may nagpahiya sa akin dun eh. Ang kapal na mukha niya. Sino ba siya? Gusto mo puntahan natin? Ayoko nang pinapahiya ka. Cool ka lang, ma. I can manage. Kaya ko to. Dapat turuan siya ng leksyon. Hindi kita ipinanganak para ipahiya o maliitin ng kung sino. Sure ka ba sa gagawin mo, Calvin? Of course. Twice na niya akong pinahiya, no? Pero, babae pa rin si Alexa. Dahil babae siya, hahayaan ko na lang ang ginawa niya sa akin? Eh, magpaka-gentleman ka na lang. No way! Kaya humanda siya. Eh, si Alexa, kaya na siya. <laughs> Good. At nag-iisa siya. Poor Alexa, lagot ka ngayon. Tingnan ko kung hanggang saan ang yabang mo. Nakakaisip ang isang taong gumawa ng bagay na mali o makakasakit sa damdamin ng kapwa upang gumanti at ilagay sa nakahihiyang sitwasyon. Bunga ito ng galit na nararamdaman. Ano nga kaya ang pinaplano ni Calvin kay Alexa? Mga kapamilya, huwag kaliligtaang sundan ang mga susunod pang pangyayari sa ating tampok na kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang video dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.